العلي العظيم हाणे सूरत नवल पढ़ूं पिया सूरत चून चूंठीअ जी सूरत जंहिंखे कील था चऊं पाण कील जी सूरत आहे नंढड़ी सूर कील पर ॻाल्हि वॾी आहे इन करे हाणे हिते हिन वक़्तु समूद अल समूद साले अलोम समूद जो ज़िक्र हले पियो ऐं पंहिंजो कान ॻाल्हि कईसूं हिते करे चुका रेफरेंस ॾिनोसूं पंहिंजो हज़रत साहल सलाम खे कीअं क़तलु करण जी साज़िश त कयूं नबी पाक सलाहु कीअं क़तलु कयूं असां पंहिंजे आहे त हीअ समूद जो ज़िक्र जेका क़ौम आहे समूद समूद क़ौम आहे <laughs> समूद जो ज़िक्र जेको आहे सो एकीहनि सूरतुनि में आहे अलाह ताला जे जो हुनजो हुनमां चईनि सूरतुनि में ज़िक्र आहे हज़रत साल जे नाले सां वठी नालो पर पोइ ॿियनि हंधनि ते हज़रत साली अल जो नालो न आहे ऐं पंहिंजो उनजो ज़िक्र आहे अहिड़े नमूने सां छवीह दफ़ा सूरत छवीह दफ़ा समूह जो ज़िक्र थो अचे ऐं चारि सूरतूं आहिनि जिन में तफ़सील सां ज़िक्र आहे त सूरत अहराफ़ अराफ़ आहे सतीं नंबर सूरत ऐं सूरत हूद आहे यारहीं नंबर सूरत ऐं सूरत छवीह शोरा उनमें आहे कुझु ज़िकर ऐं हिन सूरत में सतावीह जेका हुन हुनजी कुझु ज़िक्र आयो समूद जो तफ़सील सां ॿियनि में रुगो का ॻाल्हि आहे पर हर हिकु जॻह ते ॾिसंदो त का नई ॻाल्हि हूंदी जेका किथे ॿिए हंधि कान शइ बि हूंदी उहा वरी उन जॻह ते हूंदी पाण उहो वरी सॼी तफ़सील में हुन में कोन था वञूं हाणे अॻिते अॻिते हलूं था पंहिंजे मूं पढ़ियो जेको टुकड़ो त लूत अल इस्लाम जी क़ौम जेका आहे इहो सिधो में गुमोर इहो डेड सी हाणे चइजे हिनखे हिन इलाइक़े में आहे इस्लाम जे इलाइक़े में हिते हज़रत इब्राहिम अल सां गॾिजी हज़रत लूत अलाम वियो लूत अलाम अलाइटियो हुयो पंहिंजे हिन जो हज़रत इब्राहिम अल जो पोइ हिते विया पोइ अलॻि अलॻि पंहिंजो हिकिड़े हुन पासे हिकिड़ो वियो हुन पासे उहो वञी किन पंहिंजे हुनमें रहियो पंहिंजे जिते चाहीरोषलम वग़ैरह ई हुया आहिनि ऐं उहे थोरो परिते वरी वञी सिद्धोम मंझि रहियो उते वञी शादी कई हुननि जे माण्हुनि वञा उते ई जेका हुनजो ॿार थिया पोइ हाणे ॿिनि निंगरियुनि जो हुनजे धीअरुनि जो ज़िक्र आहे पर बरहाल पोइ उते जेको हुननि में भुछलाई हुई हाणे ॾिसो त हू जेका क़ौम हुई समूद जी उहो उहो विरासत ते जेको पाणी कंहिंखे ॾिजे या न ॾिजे उन ते हुयो ऐं लूत जी क़ौम जेका आहे सा सेक्शुअल परवर्शन जिनसियाती भॼो छा चइबो आहे ख़राबी जेका हुन में हुई त इहो मर्द पोइ हाणे कीअं त कयो पाण उहो तव्हांजी पाण ॼाणो पर मतिलबु इहो हुननि वटि ॼणो हुयो हीअं आई क़ुरशी में वाज़े तरीक़े सां हालांकि तौरात में वाज़े तरीक़े सां हिन भुछा पर हाणे चवंदा असांखे ख़बर ई कोन्हे त हिन जी माना छा आहे मां तव्हां खां वरी कोन्हे विड़ा ई सवाइ तव्हांजो तौराता जेके एक्सप्लेनेशन्स अॻु में हुया हुन में जेको तव्हांजो न्यू टेस्टमेंट हुन में जेके तव्हांजे स्कॉलर्स या जेके बि ख़त हुआ पॉल बॉल इह सभई इन में इन कंडम कयो आहे कयो वियो आहे लुआती लूती तरी पर तव्हांखे इहा ॻाल्हि अॼु सम्झ में सम्झी कोन थी छा हुयो जंहिंजे करे हुनखे अज़ाब हुयो या इहो बसि नेचर मज़ा हा थो थिए हूअं थो थिए पाण मतिलबु त ईअं पोइ हुनखे पंहिंजो ट्रिक्स ट्रिक साली सां उहे बि अॻिते पहुची था कनि उहा ॻाल्हि मञनि कोन्ह था न त को इहो अलाह ताला हुननि ते इहो ॾमर कयो छो जो इहो लूती हुआ माण्हू सेक्शुअल मतिलबु हिकिड़ी सेक्स सेक्शुअल न पढ़जनि पर हुन सूरतनि ॿियनि सूरतनि में इहो अचे थो त हू बाक़ाइदे इज्तमाही तरीक़े सां इहो कंदा हुआ ऐं हिक ॿिए खे ॾिसी हिक ॿिए सां गॾिजी यानी हिकिड़ो सभई गॾिजी त हलो त हलो इहो बुचड़ोल अमल हली करियूं हिक ॿिए सां बसि इहो महिमान ईंदो त इहो इहे सॼो मुल्क हिन खे ॾाठो हाणे उहा ॻाल्हि हिते अचे थी पंहिंजो अतातून अलफ़ाहिशत व अनथुम तुसरून चयलु खे चयो त तव्हीं हिकिड़ी भुछाई फाहिश ॻाल्हि बे हयाई जी ॻाल्हि में तव्हां काहे पिया आहियो ऐं तव्हां ॾिसो बि था त इहा ॻाल्हि ख़राबु आहे मतिलबु त तव्हांखे औरतूं आहिनि मर्द आहिनि शादियूं शादी छो नथा करियो औरतुनि सां ऐं इन कुमल तातून रिज़ाल शहावतनि शहावत सां सेक्शुअली तव्हां मर्दनि ॾे अचो था हिकु ॿिए ॾे ऐं पंहिंजो मीन दूनि निसाए औरतुनि खे छॾे औरतुनि खां सवाइ यानी औरतूं हिकिड़े पासे भेण औरतूं किराए वेंदियूं जेकॾहिं हाणे चए थो औरतूं पाणी पाण में कनि असीं इहो पाण ई पाण में कंदासीं चवंदा जानवर बि था कनि जानवर कहिड़ो जानवर जो आहे जेको अहिड़ी सेक्शुअल परवरतन को बि जानवर कोन्हे को जेको अहिड़ी सेक्शुअल परवरशन कंदो हुजे चे जे शहवत मिंदूनिसाए भले अंतुम क़ौमुनि त जालूनि पोइ हर लूथल लूतल सां चयो त तव्हीं त ज़ाहिल क़ौम आहियो सभु यानी सम बेसमुझमि तव्हांखे अकुलु कोन्हे को फाम कोन्हे जंहिंखे का सम्झ मजज़ूब आहे हुनखे दुनियादारी जी का ख़बर कोन्हे वाणी ॾिसो बि था इहे बुछराई आहे ऐं उनखे पुछराई करियो था पर न ॾियो करियो था पर फ़ख्रु करियो था हथु करियो था वॾाई करियो था ऐं चओ था असीं गॾिजी कंदासूं सभई महफ़िल में कंदासूं जो सभु हिक ॿिए खे इहो कमु कंदे असीं ॾिसूं इहो हुयो हिननि जो तरीक़ो जंहिंजे करे अलाह ताला हुन ते वॾो इहो कयो अज़ाबु कयो फमा कान जवाब क़ौमी आहे क़ौम जेका हुई हुनजी हुनजो को ॿियो जवाबु कोन हो इलान कालू आल लूत ऐं हुन संस घर वारनि खे कढो असांजे हुन क़ौम मज़ा असांजे मुल्क मा ॿाहिरियों माण्हू हो मतिलबु त उहे आया हुआ पंहिंजे इराक में जा त हिन खां पोइ किनान में हरान मां विया हरान मा पोइ किनान में विया किनान मिस्र विया मिस्र मा पोइ वरी मोटिया थिए पोइ हज़रत लूत अल खे हुकुम थियो तूं हिन पासे वञ ऐं हज़रत इब्राहिम अल खे हुकुम थियो तूं हिन पासे वञ त ही उते धारियूं माण्हू हो ॿाहिरि जो माण्हू हो इन करे चयो हिनखे कढो असांजे मुल्क मा कालू अखरजू ऑल लूत मिन करियत कुम इन होम उनासन अखर हीउ अहिड़ो माण्हू आहे अहिड़ा जेको पाण खे पाक पाकबास कराए सॾाए ताहिर यानी ताहिर माना माना सेक्शुअली जिन पाक थो सम्झे या पाक थो असांखे बि पाण पाक थो करणु चाहे असीं अहिड़ी पाकाई असांखे खपे कोन सम्झो अहिड़ी पाकाई असांखे कोन्हे कोन घुरिजे हुन तहरून हीअ पाणी पाण खे पाक था सम्झनि ऐं पाक था सॾाइनि ऐं पाक करनि सॾाइण जी पाक था थियनि फंजाई न हो अलाह अला ताल वधीक तफ़सील हिते हिन सूरत में न ॾिनो आहे पोइ उहो ॿियनि सूरतुनि में आहे जो सूरत अहराफ़ में सूरत उद में सूरत शौरा में पर हिते अॻो हिते ई थो चए अलाह ताला फरमाए थो त असां हुनखे निजात ॾियारीसूं हीअ निजात जी सूरत आहे हुन जूं धीअरूं हुयूं ॿ जेको हुन सां गॾिजी हलियूं ऐं घरवारी बि हली थोरो निकिती ॿाहिरि पर पोइ हुनजी दिलि जेका पोइते हुई यानी पंहिंजे माण्हुनि सां छो जो क़ौमियत जो हिकिड़ो थिए थो असरु पोइ हू क़ौम जी हुनजी हुई पोइ हुन माण्हुनि खे शायदि वणंदी हूंदी ॻाल्हि त हीअ भले पिया इहो कनि जान छुटी पई हूंदी औरतुनि जी त पोइ मतिलबु त उनजो दिलि उन्हनि माण्हुनि सां हुई इन करे पंहिंजो पोइते निहारे पोइ अलाह ताला जो ॼण हुकुम हो पोइ न निहारे न निहारण जो मतिलबु इहो बि थियो त हिकिड़ो हीअं पुठि ॾेई माण्हू ॾिसे या मतिलबु तवजो सॼो हुन जो पहुते हुजे इहो बि हुजे या बसि उहा हर हर पोते पई थिए हर हर पहुते पई थिए पोइ हूअ अॻिते वधंदा बाबा भॼो हितां हुकुम थियो आहे त हलो भॼो भॼो भॼो <laughs> भाॻो भाॻो भाॻो भाॻो वञे हितां बि अज़ाबु अचण वारो आहे त हू पोएते रहिजी वई हली पोइ अज़ाब उन हिते बि अची वियो जिते अज़ाब पहुतो उन जाइ तां उहा क मतिलबु त हटी कोन्ह अहिड़े नमूने सां उन ते बि नमूने अज़ाब अची वियो पोइ रिवायतुनि में आहे हाणे क़ुर जो लफ़्ज़ु कोन्हे यार मोहम्मद हदीस में कोन्हे त बनजी वई हली पथर बणिजी वई पोइ वरी का थियनि था की पथर ई पोइ का शकल माण्हू जहिड़ी परे खां ॾिसण में ईंदी आहे छा पोइ चवंदा हाणे इहा जेका साल्ट थी वई आहे हली पाण उते मतिलबु त इहो जेको ब्लैक ब्लैक न पर डेड सी जेको आहे इन उन मो सॼो वाकियो थियो आहे उते उते इहो मिनल ग्वाबरीन कदरु न हा मिनल मक़दूर करे छॾियोसीं यानी हुनखे चयो कल या पोजी वेंदी या चइजे त रखियोसीं पोइ हिते कदुरु न आहे मिनल ग्वाबरीन मतिलबु इहो ई थींदो कदुरु न मक़दूर कयोसीं यानी हुन जो हिसाबु हुयो अॻु में ई हज़रत इब्राहिम अल खे ॿुधायो वियो त असां सॼे हुन ख़ानदान खे कढंदासूं सवाइ हुनजे ज़ाल जे पाण खानदान में ॿ धीअरूं हुयूं हिन जूं या चवनि था की ॿियूं बि धीअरूं हुयूं उहे पलायल प्रणायल जिन माण्हुनि खे पर लूत लहां हुननि वटि वियो चए बाबा राति जो उथो भॼो सुबुह जो हलंदासूं ऐं पंहिंजो छो जो हिते अज़ाब अचिणो आहे पोइ हुननि जे मुड़ुसनि ऐं हुननि जी धीअरूं ॿियूं जेके हुयूं हिननि ॿिनि धीअरुनि खां सवाइ उन्हनि चयो त हीअ खपती आहे हीअ बेवकूफ़ आहे अमक आहे हा हिन खे छॾियो त हीअ वञे हलियो ऐं पंहिंजो हिनजे पोयां हाणे कहिड़ो अज़ाबु ईंदो हींअर मतिलबु त बसि उन कोन मञूं पोइ जेकॾहिं ॿियूं धीअरूं हुयूं पोइ उन्हनि ईअं चयो पर ख़ुदा ख़बर हुयूं या कोन हुयूं पर पोइ रिवायतुनि मतिलबु हेॾां होॾां अचनि थियूं त के ॿियूं धीअरूं बि हुयूं हुन जा नाठी ॿिया हुआ पोइ उहे उते रहिजी विया हलिया पर हीअ ॿ धीअरूं जेके हुयूं हुन सां गॾिजी उहे आहियूं पोइ हुनजो तौरात में ज़िक्र आहे पर पोइ हुनजे तौरात में तमामु हिकिड़ो बुछड़ो ज़िक्र आहे इन करे तौरात जी सॼी जेका चङाई आहे सभु इन्हनि वाक्यनि खे ॾिसी ऐं माण्हू खे चए थो अहिड़ो शर्म कोन्हे अहिड़ी भुछराई माना अलाह ताला हुनखे कढियो वरी अहिड़ी भुछड़ाई हुन खां ई वधीक उन मिंज हिनखे मुलवज़ु कंदो लाहौल वला कुत अला बिला यानी अकुल में अचे थी का ॻाल्हि त अहिड़ी मामिलो थींदो पोइ हुन में जेको अहिड़े नमूने लिखियो अथऊं जेको तौरात तौरात्म जो बुछड़ो लफ़्ज़ हुन में विझी छॾियो अथऊं जंहिंजे करे छो जो पोइ ते जॾहिं वरी कंहिं ज़माने में पंहिंजो इन्हनि मज़ा माण्हू आया मिस्र वझाई भॼी बनी साहिल त पोइ हुननि जी मुखालफ़ती चारि सौ साल खां पोइ माण्हू ईंदो त उहो कहिड़ो आदर भाउ कंदा बहरहाल इन्हनि हज़रत लूत अल इस्लाम जे औलाद मथां उहा माई आहे रुस जे जेका पंहिंजी वॾी आहे जेका हज़रत दाऊद अल इस्लाम जी पोइ विच में शादियूं वादियूं इहे पोइ पोइ कंदा हुआ ऐं पोइ अहिड़े नमूने सां हज़रत अयूब अल इस्लाम जेको आहे सो पुटु आहे पंहिंजे साह जो हुनजे औलाद मुंहिंजा आहे या कहिड़े नमूने खे नफ़रत आहे उनजे बि औलाद सां वास्ता रहंदो आहे पर हिते इहा ॻाल्हि करे थो माण्हू आहे हुनखे नियादि ॾिनी हुनजे अहल खे बि नियादि ॾिनी ॾिनो सवाइ हुनजे ज़ाल जे न हुनखे रहिजी वेंदड़ी مي मींहुं वसायोसीं मींहुं कहिड़ो पतर जो मींहुं पोइ कहिड़ो न बुछड़ो पंहिंजो मींहुं हुयो हुयोजारियल ते जंहिंखे डेजारियो वियो हुयो हालांकि उनखे मोनज़रीन अॻ में कयोसीं त मोन ज़रीन ऐं मोन ज़रीन قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى پوءِ چئو ته سب تعریف اللہ لاءِ آهي السلام آهي سنسبانن ته جن کے چون آهي اللہ السلام على عباده الذين اصطفى الله الله خير اما يشركون छा अलाह भलो आहे या जिन खे उहे शरीक था कनि उहे भला आहिनि हाणे हिते अलाह वाह करियूं इनशा अलामी हिते लूत अलाए संस्कौ जो ज़िक्र हिते ख़तमु थियो हाणे जेको आहे सो हीअ उणहठि आयत आयती सठि आयत खां वठी अॻिती जेके आयतूं अचनि थियूं उन में वरी अलाह जी उलूहियत जी ज़िक्र आहे त